Уроки англійської. Подкаст bbc.ua В ефірі BBC програма «The Market» – Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. У цій програмі ми почуємо, як торговці з лондонського ринку на Брайан-стріт готуються захищати майбутнє свого ринку, яке опинилося під загрозою. Ну а ще ми вчимося висловлювати пропозиції англійською. Якщо пригадуєте з минулого разу, журналістка Джина Слейтер довідалася погану новину про майбутнє ринку. Для її приятельки Сильві Джейкобс, яка має на тому ринку свій фруктово-овочевий прилавок, та новина була справжнім шоком. Well, you know the cinema at the bottom of Bryant Street? Of course I know it. I've had a few good times there, I can tell you. well, you won't be having any more. Hey? A property developer's bought it. He's planning to knock it down. No. Yes. And he's going to put up a brand new supermarket. A huge one, you know, with a car park and everything. You must be joking. A supermarket? But but that'll kill Bryant Street. They can't do that. We've got to make a living. Yes, I know. Що ж виглядає так, ніби доля ринку на Бренд-стріт справді під загрозою? Yes, they're going to build a supermarket nearby. Неподалік планують звести новий супермаркет. Джина вважає, що будівництво супермаркету слід зупинити, а тому вона організує зустріч ринкових торговців у місцевому пабі, який називається Троянда і Корона. The Rose and Crown. Але скільки людей прийшло на зустріч? Подамося до пабу, аби довідатись. Hey, Sylvia. All right, Gina. Uh-huh. This is Felix, who runs the fish stall. Oh, whew, yeah, I think I could have guessed. <laughs> oh, I'm sorry about the smell. Oh, don't you worry, Felix. We like the smell of fish. Oh. So, just the three of us then, is it? Yep, three human beings and uh, one Gary Smart, I'm afraid. All right, everybody. Uh, <sighs> Gary? Gary. Very public spirited of you. Yeah, move over, Sylvia. Oh. I'll come and sit next to you. Give you a special treat. Know <laughs> what I mean? All right, Felix. Gary. Oh, cool. You pong a bit, mate. Yeah. Uh, sorry. Yeah, thank you, Gary. Now, you know why we're here. Хм, здається мені, Сьюзан, людей прийшло небагато. No, only four people. Gina, Sylvia, Gary Smart, who runs one of the fruit and vegetable stalls, and someone called Felix, who runs the fish stall and um, smells a bit. Але навіть якщо від Фелікса, який продає рибу і не надто приємно пахне, він буде прийшов. Сізон, а якби ти була власницею прилавку на Брайан-стріт, як би ти почувала себе на тій зустрічі? Worried, because I could be going out of business. Воно й не дивно, що ти б непокоїлася, адже твій бізнес міг би зупинитися. Ну і що ж би ти запропонувала зробити? Well, I don't really know. Послухаймо, аби довідатися, які пропозиції лунали на зустрічі. Thank you, Gary. Now, you know why we're here. No need to explain, Gina. We've read all about it in the local paper. Didn't know you were a journalist. Very nice job, that. Yeah. So, what are we going to do? Now, let's be honest. If they build that supermarket at the bottom of Bryant Street, It'll put you all straight out of business. Yeah? But we can still stop them, can't we, Gina? Sure. No firm decision's been taken. Well, I'll tell you what then. Let's start a petition, shall we? You know, collect signatures. Show them what Bryant Street means to the local community. A petition? Yeah. Oh, that'll scare himself. Hey, Gary. Listen, a petition's a good idea. Yeah. And we'll hand it in to the council before their meeting on Tuesday. Отже, Сильвія висуває таку пропозицію. I'll tell you what then. Let's start a petition, shall we? Вона пропонує започаткувати, себто створити петицію. We'll hand it into the council before their meeting on Tuesday. Ту петицію можна було подати до місцевої ради перед її засіданням у вівторок. І тоді члени ради мали б вирішити, чи прийняти план будівництва нового супермаркету, чи ж відхилити його пропозиція Сильвії і підвела нас до сьогоднішньої мовної хвилинки. Отже, якщо ви хочете щось запропонувати, ви напевно захочете привернути увагу інших до своєї пропозиції. Зробити це можна з допомогою такої англійської фрази. I'll tell you what. I'll tell you what, let's stop for coffee. Перерватися на каву чудова ідея, але I'll tell you what. Пропоную зробити це вже після програми. Ну, а власне пропозицію можна висловити так: починаємо з виразу let's. Let us. Let's. Ну, а відтак інфінітив смислового дієслова без частки «to». Let's stop. Let's stop for coffee. Тепер ваша черга попрактикуватися. Повторюйте за Сьюзен. I'll tell you what. Let's stop for coffee. tell you what. Let's stop for coffee. Інший сильніший спосіб висловити пропозицію буде з допомогою дієслова will. Ось так. I'll tell you what. We'll stop for coffee. Тепер ваша черга. I'll tell you what. We'll stop for coffee. I'll tell you what. We'll stop for coffee. Тепер запропонуйте комусь зупинитися на пиво. Some beer. У паузі скажіть це одним із щойно почутих способів. Один з варіантів міг би бути I'll tell you what. Let's stop for some beer. Або I'll tell you what. We'll stop for a beer. А тепер пригадаємо, як свої пропозиції висловлювала Сильвія. I'll tell you what then. Let's start a petition, shall we? will hand it in to the Council before their meeting on Tuesday. Ну що ж, повернімося на зустріч у пабі. Досі йшлося про написання петиції та подання її до місцевої ради. Послухаймо продовження розмови. Ви почуєте ще два способи висловлення пропозиції. From Gary Smart and Gina Slater. Послухаймо, що то за пропозиції і як саме їх висловлено. I'll tell you what then. Let's start a petition, shall we? You know, collect signatures. Show them what Bryant Street means to the local community. A petition? Mm, yeah. Oh, that'll scare himself. <laughs> Hey, Gary, listen, a petition's a good idea. And we'll hand it in to the council before their meeting on Tuesday. Uh, uh hang on a minute. Um, what's this council meeting? The council are meeting on Tuesday to decide whether to give planning permission for the new supermarket. Oh, here, right. Here, I know. Why don't we have a bit of a protest outside, eh? I always fancied doing that, you know. Save our streets, save our street, that type of thing. <laughs> Yeah, yeah, that sounds like a laugh. Right, good. Well, we're getting somewhere. Oh, I suppose we should get some leaflets printed with the date and time on them then. Yeah. Tell you what, girls, I'll sort that out for you. Mm-hmm. Mate of mine's got a nice little print shop. He'll run some off. Well, excellent, Gary. Thank you. Гарри Смарт явно виступає за безпосередні дії. Why don't we have a bit of a protest? Чому б нам не зорганізувати протест? Але якщо протестувати, то, як каже Джина, потрібні листівки. I suppose we should get some leaflets printed with the date and time on them. Гадаю, ми могли б надрукувати листівки із датою і часом протесту. Але залишмо наших героїв ще на мить, бо ж час у нашій наступній мовній хвилинці поговорити про нові щойно почуті способи висловлення пропозиції. Отже, для висловлення наполегливої пропозиції можна скористатися такою фразою: Why don't we? Why don't we have a protest? Чому б не? Чому б нам не провести акцію протесту? Ну а якщо ви вважаєте, що ваша пропозиція то єдиний можливий спосіб діяти, тоді можете сказати I suppose we should. I suppose we should get some leaflets printed. Гадаю, нам слід. Гадаю, нам слід надрукувати листівки. А тепер черга за вами. Запропонуйте одним із цих двох способів піти по магазинах. Why don't we go to the shops? I suppose we should go to the shops. А тепер запропонуйте купити комп'ютер. Why don't we buy a computer? I suppose we should buy a computer. Отак англійською можна висловлювати пропозиції. Але повернімося на ринок на Брайан-стріт. Ми маємо ще одну нагоду послухати, як свої пропозиції висловлювали наші герої. Слухаючи, постарайтеся відповісти. What does Gary offer to do? Що пропонує зробити Гаррі? І Who is Kaz Jansen? хто такий Каз Джансон? Повернімося до пабу The Rose and Crown і довідаємося. Thank you, Gary. Now, you know why we're here. No need to explain, Gina. We've read all about it in the local paper. Didn't know you were a journalist. Very nice job, that. Yeah. So, what are we going to do? Now, let's be honest. If they build that supermarket at the bottom of Bryant Street, it'll put you all straight out of business. Yeah? But we can still stop them, can't we, Gina? Sure. No firm decision's been taken. But I'll tell you what then. Let's start a petition, shall we? You know, collect signatures. Show them what Bryant Street means to the local community. A petition? Yeah. Oh, that scare himself. Hey, Gary. Listen, a petition's a good idea. Yeah and will hand it in to the council before their meeting on Tuesday. Uh, uh, hang on a minute. Um, what's this council meeting? The council are meeting on Tuesday to decide whether to give planning permission for the new supermarket. Oh, here, right. Here I know. Why don't we have a bit of a protest outside, eh? I always fancied doing that, you know. Save our streets, save our street, that type of thing. <laughs> yeah. Yeah, that sounds like a laugh. Right, good. Well, we're getting somewhere. Oh, I suppose we should get some leaflets printed with the date and time on them then. Yeah. Tell you what, girls, I'll sort that out for you. Mm-hmm. Mate of mine's got a nice little print shop. He'll run some off. Well, excellent, Gary. Thank you. Gina, it's one thing you haven't told us. Mm-hmm. Who's behind this supermarket? A businessman. Kaz Jansen, I think he's called. Kaz Jansen? Kaz Jansen? Now that name rings a bell somewhere. То що ж пропонує зробити Гаррі? He offers to get the leaflets printed. Точно, він пропонує, щоб листівки надрукував його приятель, який має друкарню. Зверніть увагу, він ужив кілька фраз, про які ми вже говорили у нашій програмі. Tell you what, I'll sort that out for you. Ну, а хто ж такий Каз Джансон? Who is Каз Джансон? Каз Джансон якраз і є той бізнесмен, який працює над новим супермаркетом. Ми ще зустрінемося з ним і дізнаємося про нього більше у наступних програмах циклу The Market from the BBC. Ну а тепер маємо нагоду почути вивчені сьогодні мовні конструкції та фрази, як вони вживаються в реальному житті. Пригадуйте, ми говорили про різні способи висловлення пропозицій. Let's. We'll. Why don't we? I suppose we should. Спробуйте розчути деякі з цих фраз у розмові цих двох людей у поїзді. I hope when we get there you know where this pub is, because I don't. Yeah, yeah, it's not far. Um... How far's not far? I know what you mean when you say not far. 10, 15 minutes? I mean, it's walking distance. I, I think we, we should probably walk it. Why don't we get a taxi? Because we're already quite late. Um, well, I suppose we could, yeah. Okay. Yeah, let's get a taxi when All we right. get there. Прозвучали такі дві фрази. Why don't we get a taxi? Let's get a taxi. Ну що ж, у цій програмі ми чули чимало різних пропозицій. А отож, ми і залишаємо вас із пропозицією від групи Beatles. Чому б нам не зробити це на дорозі? Why don't we do it in the road? Why don't we Уроки англійської. Подкаст bbc.ua